Pse po ikni tani? Dëk leo kha. Është vonë tashmë. Është vonë tashmë. Di çan xha paj pro dëk leo kha. Po shkoj, sepse është vonë. Po shkoj, sepse është vonë.